caso, para la rocha y pa' los giles rafagazo. Eso Yo soy mami. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? ¿Ah? Que el agua pone para atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi, returro fronteo porque sé que no le da, esa lleva maquillaje aquí la mía anda querrá pa' acá, pa' allá, playa y le manda, se para de mano aunque sean una banda, saben quiénes somos ya Enrique, Enrique, guante que te que chile que toquen los tickets pa' que respeten, que no son rope, que no y son puras repele, le que quieren que con la que son cheque, si hay billete, ojo que corta chilete, que no no ni come yo de caravana, sorry, sorry mamá, con cara de Voy con dos hermanas, caramela. Nos vemos el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de alta gama. Me teñí el pelo para no estar en cana. Miro cuento bueno, ya pasó la mala. nunca sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mala ataca. Arranca, jarra, canta y baila. Son buenos pero no tanto. Prendo otra vela pa' que me se quieran regalar. Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear. Yo también tengo amigos, también saben disparar. Para el que se sienta y para el que quiera respaldar. Para el que responda por gilet y lo que van a gloria. Para los que no hacen ninguna y siempre hablan de más. Que donde caen sin papel ya lo voy a enganchar. Y ahí vamos a ver quién es calle de verdad. no suba chitarro, pero no retiramos un paso. A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazo. Donde se hagan lo bueno, de un paso en paso, Van a aprenderse mi nombre que que el agua pone para atrás. Me miro arriba abajo le gustos y me digo papi. Recurro fronteo porque sé que no les da. Esa lleva maquillaje y la mía anda fierrada. claro.